Eta errubia zari garela, ba, gure gaurko gonbiatua agurtuko dugu. Telefonaren beste aldean Lea Etxebarrieta, Aibar Errubi taldeko jokalaria baitago. Eguerdion, Lea, zer, zer moduz? Hau, bakaixo, eguerdion, no son, eskerrik asko gonbiatua Bueno, aipatu dugu, Aibar Errubi taldean horrezko maian jokatzen duzula, bigein hasi duzu eden moraldia, azken bi jardunaldietan, bi garaipen lortu dituzue. Ba, ba, egia esan kriston poza, zer, en, bueno, partidu bat e, izan da abei izen aurka, beraiek baita igoziela, eta, bueno, pixkat erresagoa zan, baina besteako kozen aurka, aurreko urteko lehenengoa geratu zian, orduan gabe, bueno, Sinestezin. <laughs> bueno, hori polita da, izan, izan ere, ba, bueno, eh, zoragarri izan zen, ba, ba lehenengo mailara igotzea, eta igo, eta maila ona erakutsi, ba, erakustea, ba, garrantzitsua da. Gainera, eh, bueno, zu aurretik, ba, orezko maila horretan ibi, ibikitakoa zara, ez? Madrilgo taldean e, jokatu zenuen, eta eibarreko taldean ere, badaude zenbait eskualdeko errukbilari? Jo, bai, bai, egia esan azkenean, eibarreko taldean, batzen ari gera, gipuzko aldean, bueno, gipuzko aldean, euskal herrian bizigaren jokalariak, eta, jo, izan da kriston sortea, e, ba, euskal herriko talde bat, igual izatea, zeren horrela, ba, orezko, bueno, goi mailan jokatzen duten pertsonak bueltatu al izan dira Euskal Herriko talde batera jokatzera, ezta? Ta ba, badira, ez dakit, pos lau pertsona Madrilen bizi Ta ba, bueno, e, orain Eibarrekin jokatzen dutenak, ta horrela da bueltatu daitezke pizkat etzera baita ere. Bai, Javier ni aipatu, kaixo lea moduz Egun ah, atxaldeon, eguardion, nahi duzun dezela. <laughs> Eta esan, e, ez dugu aipatu orain dik eskualdeko azarela. Bai, bai, noski, ni ondari eh. bizi naiz. Claro. Bai, eta, bueno, e, txingudi rugbi taldearekin batu nintzen, bueltatu nintzen nire ikasketa, e, ikaske, ikasketatetik, uh, ikaske, <laughs> ikasketetatik, barkatu. Ta, bueno, e, hor, e, txingudi ikestuen ez neskik, Hernanikin batu ginen, eta, bueno, e, ba, hori ja, Euskal Ligan. Hortik, e, gero ja, esan zidaten, nahi zuzu, goi maian jokatu duzu, e, aurrelareak behar ditugu gure taldean, eta, eta bueno, proiektuan batzen batzea, eta esan, no, bueno, a, ba, bira. Hora, enez dakat, <laughs> ikasi dudanan lanat, eta esan, no, bira, proiektua kriston polita da, eta hor bat nintzen. <laughs> Bueno, Eibarre, eh, Eibarreko proiektuan zaude, baina beste proiektu batean ere murgitu da zaude, txingudi errubi kluaren proiektuan ere murgilduta zaude, izan ere batzordek idea zara eta eta xede, xede finko bat daukazu eh txingudi errukbik Bai, azkenean jo, talde honek pilo bat egin du ni errukbian jokatu alizateko. Beti sortu nahi izan dugun eskatale bat, eta laguntza guztiak eskeni izkiat e, hasieratik orduan, orain egia da, proiektu hori pixkat geldiri da gola, ba, munduko egoera batik, ez? Ezin dugu jokatu, talerik ez badakagu, ezin dugu orain, kaptazio egin, ez? Baina, bueno, proiektu hori mm, behin bakuna horkitzen badute edo jokatzen uste badigute aurrera jarraitu behar du. Eta bai, bai, izan daiteke, bai. izan daiteke, bueno, covid aparte, zein izan daiteke, eh, ba, bueno, emakume talde bat sortzeko ostopo nagusia, ez dakitea eh, zuek ere bakuna izan <laughs> da, dauka zuen. Kopurua. Eh, horretarako. Ba, behar dugu jendea, motivatzea eta batez ere beti esaten dudana, estereotipo hiek apurtzea. Nesken errukbia, geroz eta gehiago ikusten da, eta geroz eta gehiago ikusiz, ba, neskak animatzen dira, ba, gure imaginarian dakagun e, eh, kirol gogorra ez dela. Ba, beste kirol bat da, kontakta dago, bai noski, baina ez da ba, kriston kolpeak jasoko duzun leku bat, daizik eta, bueno, e, kirol bat no, namasein neska jokatzen duten, eta estrategiazko dago lagor baita ere. Orduan, bai, esan, Ez, ez, jarretu. Segi, segi, segi. Ah, vale, ba, esaten duena, hori da, e, behar deguna da, jo, oso proiektu polita genekan, e, aurrek urtean, justo COVID-ak geldiara zizuna, zela, ba, ekipo guztiak ekarri behar zula, bai mutiak bai nesek, neska bat e, entrenatzea, egun batean. Eta hor, ba, e, jendeko puru pila e, handitzea eta ikustea, ondo pasatzea dena batera, eta negi bezala gertatzen zaidana probatze eta esatea, ostras, ba, ez da bat ere nik pentsatzen nuena. <laughs> Eh, ni, ah, bueno, hemen bertan ez dut bai. aipatzen al nun, ze lagunekin itzen, lankide batek baina Mikel Arrotxe, errubilari donostiar bat, bueno, ba, eh, Hernanin aritua, aipatzen zidan, ba, nesken errukbia berezia zela, eta telebistan elkarrekin ikusten genuen, eta arrakasta handia zuen, eta aipatu diotu antxe bertan, eh, Xabiri, hemendik urte batera proiektu hori osatuko duzuela. Zer, ikusten dut ere, inigo kamarero bertan gainean dagoela, eta batzordeik ide guztia gainean direla, eta oso interesgarria iruditzen zait, eta nik uste dut lortuko duzuela. Baina bai. ziur nago, antxe bertan Xabirri bai, esan eh? Eh, bueno, e, gaur aipatu dit, baina beste egun batzuetan ere aipatu izan du Janpegek, berak dio datorren urtean taldea osatuko duzuela baikorra da. On, ba, nire eta izango zan kriston plana, benetan hori da nire helburua hemen, eskualde honetan, nesken talde bat sortzea, badago jendea e, talde bat sortzeko, orduan, E, ba, baimentzen duenean, benetan buru belarri jarri nahi dut hor e, e, talde bat polita sortzeko eta hemengo gonezkei aukera emateko. Ez, kirolau praktikatzeko ez jun behar izatea donostika edo hernania, haizik eta etxean jokatu alizatea. Eta lea, e, agian e, gai honetan, zen garrantzitsua den erre, altasun bat lortzea, ez bakarrik e, eskualde mailan baizik eta tira, e, nazio maian edo, edo bai, nazioetik kanpo, ba, emakumezkoen errugbia ikustea, erreferentziak daudela e, jakitea, eta ze horrek lotuko duena izango da, ba, emakume edo neska gehiago errugbiaz, emakumezkoen errugbiaz jabetzea, e, eta agian animatzea. Bai, bai, bai, hori oso garrantzitsua da. Azkenean baita hemen ikusi izan da ez eskubaloiarekin. Normalean emakumeek ez dutela asko jokatzen eskubaloira, talde on bat eukitzea irunen, eta asko ze jende gehiago animatzea. Ordun berdina lortu beharko genuke errugiarekin. Horretan agian, aurrera pauso bat e, izan da, azken urteetan, e, zein nazioko txapelketa ere, emakumezkoena jokatu izana, hori garrantzitsua izango da. Bai, jo, eta telebistan e, disponible eukitzea, ez? Lehen ezen errukbirik ikusten, eta orain ikusten da, eta emakumezkoena baita ere gutxiago, baina ikusten da, eta jo, horrek pilo bat laguntzen du. En, ez da ber, bat ere berdina, emakumezko errok eta gizonezkoena, oza, oso, bizualki desberdina da, e, emakumezkoena teknikoagoa da, ba, ez dakit, gutxi gora bera imaginatzeko saskibaloian bezala, ez? Ez da, partiduak ez dira berdin ikusten. Orduan, ba, bikain etortzen da bisibilizazio hori bai. Bueno, Lea, eta ligara, ligara bueltatuz, e, zein izan daiteke, ba, bueno, ipatu dugu, hiru jardunaldietatik e, bi, bi irabazi dituzuela, azte burunetan ere neurketa, neurketa bat daukazuela, baina zein izan daiteke bagako hori, e, hain hasiera ona egiteko? Ba, euki, baditugu bos nazioarteko jokalari. Azkenian Espainia selekzioan jokatzen dutena, eh, Amaia Tali erbina, Ane Fernandez de Corres, ta, ta Uri Barruti eta beraiek eh, ekarri dute kriston esperientzia. Eta beraiekin jokatzea zelaian, lasaitasuna ematen dizu. Beraiekin jokatzean, ba, azienan, ez ginen asko ulertzen, ez genuelako ondo entrenatu batera, eta azkenean naiz eta oso jokalari hona izan, batera entrenatu behar dugu, batera ondo jokatzeko. Baina, orain ja garela, e, ba, planina eta bata beste ari ulertzen, horri esker, e, ba, orain dugu, arazo gabe. Orain ja tokatzen zaigu, ba, gabe jokatzea, zeren, orain badituzte, Espainiar selekzioarekin partida, eta jundia bostak e, <laughs> Beraz, e, asteburu honetako neurketa, garrantzitsuaz gain, mugarri ere izan daiteke plantillaren zako ere bai. Ba, jokalari onenik, onena, onenarik gabe, jokatu beharko duzuelako. Hori da, hori da, baita ere erakutsi behar dugu gabe jokatzea bak igula, ez? Eh? Noski kriston indarra ematen dutela mm, ekipoari, eta nera neurtzen gara, maja daunan arka, beraiek direla, askon ustez eta nire ustez baita ere e, ligako ekiporik Bueno, beraz, e, neurketa oso zaila izango da. Bai, bai, bai, gogorra izango da, baina bueno, hori bai, gu egongo gara a osea, sartu dar gera, <laughs> baina pentsatu gabe. Hor bai. laro gehi minuta jokatu behar ditugu, bueno. <laughs> Aizulea, eh, mm, jolasten duzu ez da? Bai, bai, bai, hori da. Eta gauz bat e, eh, galdutu hor, belar artifizialan hori zarete? Ez, eh, ez. belar artifiziala dago goian eta bian, baina futbol zelaietan. Futbol zelaietan, eh, Bai, eh, rugby zelaia naturala da, bai. Ez que da, eh? Bela, belar artifizialean errugbia eta futbola ere bai noski, baina errugbia inzuten ere ezberdina da, edo belarra naturalean jokatzea, ezta? Bai, bai, eta berrek batzutan etxean jokatzea laguntzen digu, zeren belar artifizialean noituta bazaude jokatzea, e, naturalen ezin zara horren azkarra izan. Azeko ze, ba, pixu gehiago daka eta e, moteltzen da asko, asko, asko jokua. Orduan, jakin behar da baita. Zuk horretan, esperientzia handia daukazu izan ere, playa hundin entrenatzea ez da gauza makala? Ez, ez, bat ere, zure txorkadiak prestatzen ditu. <laughs> bai, bueno, normalan ketxatzen gara, baina begira, gero kondizioetan jokatzen duzunean, esan dezakezu, ba, hau ez da, ezer. <laughs> Horre hongo da, ez da bai da, ez da txepereko kokutuan, horri hongo da, ez da bai da, belar edo belar natural, ikusiko du, ikusiko du. Horre hongo da. Zeo hongo da, bai. Aizu, Lea, eta pertsonalki, eh, nabaritu aldezu alderakuntzaren bat, eh, ba, horrezko divizio maia Zumaian aritutako lehen aldi horretan eta orain Eibarren aritzen zarenean? Ba, nik uste, batez ere Eibarrek apustu oso handia egin dula emakumezkoen taldearekin. Zen, egon nahi zen beste klub batzuetan, nahi ba, ez, ba, zen, ez zioten emakumen taldeari e, baliabiderik eman, horrezko mailan egon arte. Eta hemen ez, Eibar egin du apustu oso handia e, emakumezkoen taldea, eh, ba, liga regionalean zegonean. Eta hortik aurrera, horregatik postu urteetan egin dute kriston aldaketa. Orduan sumatzen da, emakumei, eh, emakumei gizonei bezalako ba, baliabide berdinak ematen digutela, eta mm, beste mundu batean bizi naizela dirudi. <laughs> bueno, lehen aipatu dut, baina gogoratu behar dugu berriro ere, etzarela eskualdeko jokalari bakarra eibarren ari, bueno, jokatzen ari zarena, ez? Hori da, gero gaita dago lehen muñon, irundarra, eta biak hor, eh, ba, batera juten gara kotxean, eskerrak laguntu egiten du, ez? Eh? Nei barreko bidea, joe. <laughs> Zea, luzea, luzea. Ba, Baina, bueno, e, horrek esan nahi du, zuk aipatu dezuna, badaudela eskualdean, ba, errukbi galariak eta emakumezkoak. Bai, bai, bai, ba, badaude, eta, bueno, azkenean hori da, e, badaude batzuk jokatzenak dutenak Hernanin, beste batzuk Donostin, Baina, hemen lortzen badegu ekipo bat sortzea, ez da zerotik hasiko. Badaude, jokalari, jokalari experimentatu da, egongo orduan. Bai, bai, motivazioa badakago, bai. Bueno, eh, hori aldarrikatu behar dugu eskualdean, bertan, Endaia, bai. Urruña, Donibane Loitzun, ezaztu biriatu ere, hor eh, bai. dela, bai, beratik ere, bai, bai. bere, ni eskualdeare bera sartzen dut, lesaka, eh, eta ondarribia eta irun. Eta hor, hor dena ba, osatuko duzu, eh. ziur nago, bai. ziur nago, ba- bai, ba, nik bai, ziur nago. Nahi duna, bai. <laughs> Bueno, Lea, eta horretarako, azken galdera bezala, bueno, galdera baino, ba, zuri utziko dizut minututxo bat, edo behartezuna, ba, ba entzuten ari dire entzuten ari direnentzat mezutxo bat bidaltzeko eta zakit ba eh, emakumezko errubiaren e, eh, egoeraz ba, ba jabetzeko eta ba plaian dira bertaratzeko animatzeko entrenatzeko eta ba dei bat egin dezazun Ba, ba, nire deia da, e, orain txeretan ezin dugula entrenako, baina neska guztiei animatzen diez ba, e, burua pixkat eta probatzera, edo gutxienez ikustera, eta orduan horretarako ba, sarizio zelaten zartu daitezke, eta kontaktuan jarri gurekin e, probatzeko. <laughs> bueno, ba, gutxi hori, asko da, e, eskerrik asko, Lea, gurean izateagatik, plazera izan da, ba, bai errukbiaz eta emakumezko errukbiaren inguruan hitz egitea, eta zu gurean, ba, ba izatea, besterik gabe, mila esker, eta, eta kontaktuan gaude, Lea. Vale, Eta zorte hon, buruko neurketan. Bale, eskerrik asko.